Poštovani gledaoci, eselamu alaikum, dobrodošli u More ljubavi. Serijal o islamskom braku, o običajima islamskog braka, o tradicionalnim pogledima na islamski brak i svim onim što je islamski brak kao takav, odnosno praksa našeg poslanika Muhameda alaihi salatu wasalam, naložila da mi kao muslimani praktikujemo i živimo. Serijal po sebi će se dotaći mnogo pitanja koji su više nego validan razlog da ostanete uz vaše male ekrane i čujete sve one upute i savjete koje nam je prenio, odnosno dostavio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve a o čemu će nam detaljnije govoriti naš gost predavač Abdusamed Nasubu Šatlić, kojem želimo eselamu alejkum i dobro nam došli. Alekum salam, bolje vas našao. E, Profesor, evo ja sam spomenuo znači da e, smo mi u moru ljubavi, e, jedno pravoj, interesantnom naslovu za jedno suštinski, da kažemo, bitno pitanje u životu muslimana, to je brak, a ono kao tako bi trebalo da bude to more ljubavi. Islamski brak je široka tema. međutim, odnekle ne moramo početi. Znam da bi ona iziskivala mnogo vremena, ali evo, neke uvodne napomene koje biste spomenuli za početak jednog ovakvog serijala da nam kažete za početak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, obad. E, pa onako je, neću reći provokativan, vrlo atraktivan, atraktivan naslov. E, u svakom slučaju, dakle, kao što ste rekli, treba početi od nekud. E, mi ćemo početi od početka. Naime, što, što smo uzeli ovu temu i što je ona za nas bitna? ako se vratimo na kuranski tekst, dakle e, na objavu, na Kur'an i sunet poslanika s.a.v. vidjet ćemo dakle, da u Kur'anu ne postoji ni jedna tema, e, pitanje, problem koji je vezan za, ljudski život, e, da kako nakon temeljnih vjerskih načela, odnosno islamskog vjerovanja, islamske akide, kojim se toliko posvećuje pažnja kao što je to islamska, islamska porodica. Dakle, govorimo o braku, ali prije toga, dakle, zna se, zbog, čega, zbog čega je brak. Dakle, islam s toliko pažnje, s toliko brigi eh, i rekao bih pijeteta tretira takozvano porodič, porodično pitanje da je do najsitnijih detalja, do najsitnijih detalja razradio sve propise i precizno ih objasnio od, od, dakle, od početka, od bračnog ugovora, njegovih propisa, preko vjenčanog dara, e, takozvanog mehra, jel tako, e, prava i dužnosti supružnika <clears throat> i svega što je vezano dakle, za, tu bračnu problematiku. Jer e, zašto je ovo bitno? Posebno u vremenu, ovim turbulentnim vremenima u, kojima mi živimo, u kojima se pokušavaju nametnuti neke, druge, vrijednosti e, koje su u koliziji, koliziji sa, sa, islamskim vrijednostima. E, porodica je prva destinacija dakle, u kojoj se razvija novi mladi život, nova ljudska jedinka. Dakle, e, ako govorimo i o duhovnom, i emotivnom, moralnom, i kulturološkom aspektu i, tako dalje. <clears throat> Porodica je prva cigla, ja bih rekao, u izgradnji e, zdravog društva. E, iako je ona dobra, ako je ona zdrava, nada se da će biti, i to je osnovna pretpostavka, da i, da i kompletno društvo bude, bude, dobro. Kao, kao, ta, kao građevina. Dakle, zbog toga porodica mora uvijek biti snažna, postojana, mora biti izgrađena na čvrstim temeljima, na lijepom islamskom ahlaku, moralu i tako dalje. U suprotom, loš odgoj, nebriga, a mi smo svjedoci, tih pojava, to ostavlja negativne posljedice kako na pojedinca, tako i na kompletno društvo. Jer ti problemi i taj neodgoj, taj, taj, taj raskorak u našim životima u odnosu na ono što traži od nas, a, a e, deklarišemo se kao muslimani, kao sljedbenici Kur'ana i sunneta, e, dakle, e, reflektira se ne samo na pojedinca, nego na, negativno na, komplet, kompletno društvo. Islam se nije zadovoljio, ja bih to želio da kažem, samo podučavanje osnovnim principima vjere odnosno izgradnje, iz, izgradnje zdrave porodice, već se pobrinuo da tu lepnu građevinu zaštiti jakim i neprobojnim bedemima od svih potencijalnih opasnosti i izazova koji, koji, prijete islamskoj porodici. <clears throat> Zato se ja u potpunosti slažem eh, eh, sa izjavom jednog islamskog učenjaka eh, koji je rekao, ako zemlja bilo koja zemlja, bilo koja država, bilo koje društvo, ako želi biti bez korupcije i ako njen narod želi postati dobar i cijenjen i ugledan, ubijeđen sam da se to ne može postići bez tri društvena faktora. Znači, osnovna tri društvena faktora za, za, za, za prosperitet, za progres, za napredak su majka, otac i učitelj majka, sigurno će se, e, sigurno što Kao stabilan trožac koji daje ta, tako To, je, ta stabilnost. I nema sumnje da je brak <clears throat> jedan od najvažnijih dakle, načina formiranja i izgradnje zdrave porodice i društva. Jer temelj porodice su muž, muž i žena e, koju u bračnu zajednicu spojila prije svega, kako ćemo vidjeti kasnije kroz Kur'an i ljubav, razumijevanje, međusobno pomaganje, e, čednost, ili bi tako trebalo da bude. Ostvarivanjem i očuvanjem braka mi dakle gradimo i čuvamo našu porodicu, ali isto tako čuvamo i našu vjeru. Jer čuvanjem braka, kako kaže poslanik sa hadisu, mi čuvamo, čuvamo pola vjere. E, profesor, evo mi se nalazimo u ambijentu jedne stare bosanske kuće, saborne kuće na Kovačima, gdje su njeni savremenici, naši dobri predsi bošnjaci, sigurno nisu imali ovu problematiku koju mi imamo danas a ona se ogleda u tome da smo izloženi, e, rekao bi donekle i tom nekom agresivnom, e, odnosno jeli, napadu na, na poimanje same forme braka. E, ono što će doći, što, čemu će biti izložena naša djeca, to sama Allah zna u šta će se ovo razviti. Međutim, evo mi smo svjedoci, a naši preci nisu bili koji su sjedili ovdje, oni nisu bili svjedoci ove jedne agresivne napada na formu braka. Kakvu formu braka? Nama je to poznato, ali bojim se da uslijed svega ovoga ponekada trebamo naše sugrađane, naše djetestvo treba podsjetiti kakva je to forma braka koju, koju islam tretira? To je odlično pitanje. Naime, kad je, riječ o tome, eh, <clears throat> mi kao muslimani, eh, vrlo je, važno eh, to, to spomenuti, mi kao muslimani znamo da je kosmos, kompletan kosmos utemeljen na tevhidu ili jednoći, stvoritelja, koji je sveznajući i svemoćan, on stvara i rastvara, koji e, nije rodio, rođen, rođen nije. To su temelji našeg, vjerovanja. S druge strane, islam nas uči, ali također i nauka to potvrđi. I nauka to potvrđi da sve što je Allah stvorio, stvoreno je u paru. Stvoreno je u paru. E, e, dakle, s jedne strane imamo <clears throat> gospodara svjetova, to je tevhid, on je jedan i jedini. A sve ono što je on stvorio, stvorio, stvorio je u paru. Va min kulli še'in halakna te da Allah on kaže, mi sve živo stvaramo u paru. Ne bi li vi opomenu primili? Ne bi se samo ne, insane, sve što je živo. naravno. E, I Allah je, dakle, iz svoje neizmjerne mudrosti i, milosti stvorio sve u paru. Odredio da čovjek nađe svoj smiraj uz ženu uz ženu, odnosno u svoju drugu. I o toj blagodati Allah Đelešanu u suri Ar-Rum u 21. majetu kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها Dakle, uh, jedan od dokaza njegovih, dokaza Allahove svemoći, njegove mudrosti, milosti prema, prema, prema, prema ljudima, prema njegovim stvorenjima, jeste što od vas, od, Dakle, od vaše vrsti za vas stvara žene. Li teskune da se uz njih, da se uz njih smirite. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahme. Između vas je uspostavio ljubav i samilost. Inne fi dalike le ajatin li qaumin To je zaista pokaz za ljude koji razmišljaju. Zanimljivo je ovdje kad smo kod ovoga ajeta, istaći sljedeće. Dakle, islamski učenjaci, odnosno mufesiri, komentatori Kur'ana, eh, eh, su kazali svoje. Dakle, ovdje Allah Đelešanohu spominje spominje smiraj uz ezvač. Ezvač. Žene kao supruge, žene kao druge, kako je kod nas lijepo prevedeno, a neopćenito žene. Neopćenito žene, što znači da taj smiraj o kojem govori Kur'an, da je on moguć samo u regularnom, u legalnom braku, nikako drugačiji. Ma koliko čovjek, ma koliko čovjek vanbračnih veza ostvario, Neće tako mi Allaha naći tog smiraja. Ovo je kuranska istina koja se potvrđuje svakodnevno u našim životima. Tu nema smiraja. Ima kratkotrajni užitak, kako ga, kako ga mi zovemo, jel? Ali u vambračnom životu nema smiraja za ljudsku dušu. I u tome, nema hajran i u tome nema sreće. Dakle, to je zakonitost koju niko ne može poreći. Barem danas barem danas u modernom svijetu, dakle, e, koji, koji u, znaku naučno-tehnološkog napretka i tako dalje. Kada postoje dokazi, dokazi dakle ovome što govorimo, da je Allah sve stvorio u paru, kako ljude, tako i životinje, tako i biljke, pa čak i kod neživih bića i kod neživih bića kako i mi nazivamo. <laughs> Mi, mi nazivamo neživim, bićima. Kaže uzvišeni za čovjeka i žena, dakle, halaka zekara val untha. On je muško i žensko stvorio muško, dakle stvara par, kod životinja. Samo jedan od ajeta, وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ On vam je dao osam vrsta stoki, u stvari osam parova. osam parova, kod biljaka, fe ahređna, Allah iz zemlje izvodi, izvodi, izvodi, e, e, stvara život. Fe ahređna bihi azvađan min nabatin šetta. I mi smo iz nje izveli razne vrste biljaka, odnosno parova, ezva, parova, ezvač, kod neživih bića, Allah subhanahu u suri An-Nur u 43. majetu kaže e, tara anna Allaha sahaban thumma yu'allifu Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ispaja jedne, jedne s drugima gomila? Neki učenjaci ovaj tumače kao spajanje negativnih i pozitivnih, pozitivnih čestica. Čak i oblaci. Čak i, obla, čak i oblaci. Navodi se, dakle, primjer struje bez koji danas, evo, ne, e, ljudski život na, zemlji. Šta znači električni napon? Dakle, spajanje pozitivnih i negativnih elektronskih, uh, čestica, Toga nema ako se spoje dvije, dvije negativne ili dvije, ili dvije pozitivne čestice. Dakle, to je čak u tom e, neživom svijetu kako, ga mi nazivamo. A danas ljudi, razumna bića, čovjek kao kruna božanskog stvaranja, hoće da kažu kako je normalno da se sjedine muško i muško ili žensko i žensko. Dakle, e, važno je zbog toga govoriti ovo. Dakle, da se dijeli i na ljudski razum, i na ljudsko srce, Čovjek kao razumno biće ne može i ne smije tako rezonirati. Posebno onaj koji kaže da slijedi Kur'an i da je musliman, da vidi Allaha Đelešanu. Šta više, kada je Allah Đelešanu stvorio Adem a.s. i nastanio ga u džennetu, nastanio ga u džennetu, nije ga ostavio samog, već je od njegove vrste, dakle, od njega stvorio ženu, stvorio ženu. Pored svih užitaka koje je Adem a.s. imao u džennetu. Zamislite to, nije se mogao smiriti čak ni u džennetu. I Allah Đelešanuhu je stvorio njegovu ženu, Hau. Čovjek, dakle, e, e, kako stoji u, predaj u jednoj predaji, Adam, Adam je zaspao kad se probudio, vidio je pored sebe, pored sebe hau, pa je pitao, ko si ti? Ona je rekla, ja sam žena. Pa zašto si stvorena? Kaj stvorena sam da se uzme, mene smiriš. To je, e, božanska istina koju se uvijek moramo vraćati. Dakle, čovjek bez žene je, kako je rečeno, jel, kao vazna bez cvijeća. I, i islam nas uči da se najljepša životna iskustva i sjećanja sakupljaju, sakupljaju u dvoje. U dvoje, u suprotnim e, pa, suprotnim pa, Evo, profesor, spomenuli ste znači, malo prema jednu interesantnu konstataciju da je e, veza vezao taj smilja isključivo za e, supruge odnosno supružnike da kažemo. I spominjali ste ovaj interesantan primjer sa Ademom alejselamom kao i mnoštvo primjera koji ukazuju da je Allah sve stvorio u paru. E, indirektno aludirate, odnosno direktno da je, sam čin e, bračnog akta, odnosno da je bitno da postoji bračni akt, da ljudi uđu, odnosno da muslimani e, da potpišu bračni ugovor i da on kao takav je inšala taj garant da kasnije slijede ono sve što što što, što, su spomenuli. Pa kako islam gleda na taj sam čin čin bračnog ugovora? Kakvo je mjesto njegovo uloga? Dakle, polako, polako uh, uh, ulazimo u suštinu ove, problematike. Vrlo je važno. Dakle, uh, ove uvodne napomene su za nas važne i bitne i za naše, za, Ali što se tiče islamskog gledanja na brak kao takav, Islam na brak gleda kao na jaku i ozbiljnu vezu kao na čvrsti ugovor. Allah Đelešanu u suri An-Nisa u 21. ajetu kaže وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا One su od vas čvrstu obavezu uzele. Težina ovih riječi, šta znači, šta znači ovi kuranski riječi? Težina ovih riječi vjernik i vjernica možda neće shvatiti dok ne saznaju, a to, a to znamo na osnovu, na osnovu Allahove objave, eh, da je Allah Đelešanu upotrijebio isti izraz isti ili, ili hajmo kazati, istu sintagmu, mi thakun galid, e, kad govori o zaduženju poslanika sa poslanicom. Na isti je nivo stavljen bračni ugovor. i... Allah je stavio, odnosno Kur'an stavlja na isti nivo taj bračni ugovor i zada, zadaću Allahu i poslanika. Kaže uzvišenje u suri Al-Ahzab u majetu, Audu billahi min rajim, bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Dakle, mi smo od vjerovjesnika zavjet njihovu uzeli. I od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sine Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli. Ovo je vrlo važno. čvrst. I upravo koje poslanike spominje? Spominje Ulu Lazm. Odabrane. Spominje pet najodabranijih poslanika koji su imali najveću zadaću i najveću ulogu kroz svoje, kroz poslanstvo. Neki islamski učenjaci šta više pokušavaju dati svoj odgovor na pitanje, recimo što se sura, što se u suri Al-Mujadala, u svakom ajetu, u svakom ajetu. Dakle, e, da, malo bolje približimo o, kojoj suri se radi. Dakle, to je ona sura gdje, gdje, e, e, koja je objavljena povodom, povodom jedne ashabijke koja se žalila, žalila poslije na, svo, na, svoga muža koji, koji je želio dati razvod braka na jedan čudan način kako su radili u predstavskom dobu, pa je Allah objavio suru muđadele. muđadele. Ali u svakom ajetu, zanimljivo je, Dakle, uzmite Kur'an pa ćete vidjeti da se u svakom ajetu te sure spominje Allahovo, Allahovo uzvišeno ime. Zašto? Kažu islamski učenjaci. Zbog toga, između ostalo kažu, da zbog toga što se u tim, odnosno u toj suri govori o jednoj islamskoj svetinji, a to je, brak. Dakle, zbog značaja te institucije, Allah nas podsjeća na sebe. Odnosno, na obaveze kao, koji smo kao vjernici u Allaha preuzeli stupajući, u brak. To je, to je zanimljivo. Zašto svetinja? Zato što neki uh, islamski učenjaci ovdje upotrebljavaju, kad je u pitanju brak, termin mukaddes. Nešto što, je, nešto što je svijeto. A u stvari e, ovaj termin može, se, može možda je e, prihvatljivije prevez ga kao mutahar. Nešto što je potpuno čisto, čisto od laži, od spletki, od prevara, od izdaje, od izdaje bračne i tako dalje, od svake vrste pokvar, pokvaranosti i, i nemorala. Također, izraz, Kur'an spominje izraz hajsn, kad je u pitanju brak. A što znači hajsn? utvrda. Jako, utvrđenje. Kao sinonim za brak, upozoravajući na taj način dakle, da kada je brak tvrđava koja čuva islamsku porodicu, čuva moral, čednost, čast i poštenje brač bračnih drugova, odnosno muslimana i muslimanke kao, kao, ličnosti, Poslušajmo na koji način Kur'an govori o, o bračnoj vezi također. U, u sur El Bekare, kada se govori o propisima posta, propisima posta i o odnosu o odnosima a, bračnih drugova u toku Ramazana. Dakle, to je vrlo važan propis. Između ostalog, Allah što kaže وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ Vama se dozvoljava da u noćima dok traje post prilazite vašim ženama, da, da, da stupate u bračnu, u intimne odnose. Šta dalje dolazi? Hunne libasum lekum wa antum libasum lahun. One su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća. kao što je potreba za odjećom. Zamislite to. to znači potreba čovjeka za ženom i obrnuto. Žene za, mužem je kao, njihova, kao naša potreba za odjećom koja pokriva prije svega stidna mjesta, zatim ona u isto vrijeme je ukras, ona je ukras, ona je zaštita, ona je, ona ona je bliskost, ona je bliskost. Sve to simbolizira islamski brak. Evo profesor na koji je interesantni, da kažem, jaki argumenata i da kažemo e, jaki sintagmi koje Allah Đošanu upotrebi u Kur'anu pisujući, odnosno stavljajući na, na, da kažemo, na isti nivo e, poslanicu, poslanicima i, i ugovor kao takav, e, nekako postaje, da kažemo, jasnije zbog čega se nerijetko dešava da, da, da vajzi, da, naša ulema, da imami nerijetko znaju nuditi brak kao alternativu, odnosno preporučivati brak, čak i onda kada, da kažem, u svijetu možda brak i nije alternativa za neke stvari. Zbog čega to se? E, ja mislim da je posebno važno govoriti o braku danas, zbog činjenici e, da se danas braku baš to ne pridaje neka velika pažnja. Što su temelji islamskog braka, samim tim temelji islamske porodice uveliko uzdrmani i, i, i poljuljani. Mi živimo u vremenu u kojem je deviza omladine, općenito, Nažalost, i muslimanske omladine iskoristi što se može iskoristiti. To je tako nemoralno. To je tako, to je tako samoubilačko, sam, e, samoubilački da, da omladina apsolutno to, e, ne može da pojmi. Zato nije čudo što se razvrat i nemoral proširio poput kugi Dakle, i što je brak kao institucija, samim tim porodica u, velikoj krizi. I kad sklapaju brakove, recimo danas zanimljivo je, danas na, e, govorimo, dakle e, e, o toj jednoj zapadnoj matrici gdje, gdje, su muslimani, posebno mi koji živimo, koji, koji živimo na zapadu, nekako uklopili, uklopili u takav način, u te vizure i taj pogled, na život općenito, pa i na, pa i na brak. Danas kako se danas brak definiše na zapadu? brak je zajednica dvoje ljudi koji znaju da će se razvesti, samo ne znaju kad će. Nažalost, gorka istina. to, je, to je zaista gorka, naš gorka i gorka stvarnost koju, koju, mi, živimo. mi živimo. Muhammed s.a.v. objasnuje mudrost požurivanja s brakom. Dakle, sunnet je požuriti s brakom. Ne, što znači, vidjet ćemo što znači požuriti. Ne, po svaku, ne, po svaku cijenu požuriti. Kada se steknu uvjeti za to, objašnjavajući da je, poslanik Selama objašnjava da je to najlakši put, najbolji put i način čuvanja čestitosti, čednosti, udaljavanja od svih vrsta grijeha uh, e, koje izazivaju srđbu Allaha Đelešanu i koje ruši ugled i čast kako pojedinca, tako porodice i kompletnog društva. Hajmo razmišljati malo o čovjeku koji, koji nije oženjen koji je kasnije doživi e, starost, pa ga pa, pa oboli, ostao je sam, bez supruge e, koja će ga utješiti, pomoći, koja će ga bodriti, e, koja, bez djece koja će mu također pomoći u starosti, kao što njima pomagu i odgajaju. Takvi je danas, profesore, mnogo i mnogo onih koji ne razmišljaju, da kažem, u zrelim, dobro zrelim godinama uopšte ne pomišljaju. upravo to. I dakle, zato, zato je tu e, šteta po njih i šteta po kompletnu zajednicu, po kompletno društvo. Dakle, takav čovjek je poput stranca, poput čovjeka koji živi sam, usamljen u, tuđoj državi. Nema, tu, tuđinac, daleko od svoje domovine, daleko od svojih prijatelja, daleko, daleko od dobro. Nema nikoga da mu priđe, da mu ponudi, da mu vode, da mu ponudi barem lijepu riječ, lijepu riječ i osmije. Zatim, hajmo razmišljati o čovjeku koji odgađa sa ženbom također dok ne znači u godine. I tada, tada se odluči, tada odluči da se ženi. A dotle je bio, život bio u znaku ove, devize omlade, jel tako? Iskoristio se, može iskoristiti. I na kraju bi, obično se dešava na kraju da, da i takav traži ono ipak nešto što je ono sačuvano, što je... Što je upravo, Upravo to. ljudi, su takvi. Znači, ja, a, živimo nemoralnim životom, ali kad hoćemo da stupimo u brak, onda svi gledaju da je, da je to poštena, da je to čedna, da, je to da se radi o moralnoj ženi, moralnoj djevojci, ali posebno kad se, stupi u brak, ja govorim o ovim u, poznim godinama, kad čovjek star stupi u brak, uslovno rečeno star, jel tako, koliko će takav čovjek uskratiti od odgoja svojoj djeci? A postoji velika mogućnost da čak ta djeca ostaju timi bez roditeljske zaštite, bez, bez, bez oca i tako dalje. Zatim, jedna, jedna od šteta neženstva e, jeste povećanja, povećanja broja neudat, neudatih žena usidjelica, dakle, koje su spremne za brak. Međutim, nema ponuda. Nema osim, ili, ili čak one same odbijaju, odbijaju, odbijaju da iz, iz određenih razloga. I ono što posebno žalosti i zabrinjava, a uzroke odgađanja braka, jeste mišljenje mnogih mladića i djevojaka danas, a posebno muškaraca, da je lakše živjeti kao nevažanje. Posebno uh, u, vremenu ovih velikih, sveopćih, ekonomskih i drugih, i drugih, i drugih, i drugih To se profesor popularno danas kaže živjeti bez prikolice. U tom smislu, nažalost. A u stvari će, u tebi život kasnije uh, nametnuti mnogo veće prikolice i mnogo veći teret ćeš ti podnijet od te takozvani prikolici koja se tako ružno, ružno eh, kako, se danas ružno nazivaju žene. Upravo zbog toga, dakle, ovo mišljenje je potpuno neispravno, nakaradno i pogubno i ono vodi u opasno skretanje je opasno da vi ja, prije svega skretanje sa, sa puta. Kako čovjek musliman, odnosno muslimanka, mogu razmišljati takav način kada je poznato da je brak sunnet praksa ne samo Muhammeda sallallahu nego sunnet svih Allahovih poslanika. Brak je sunnet svih Allahovih poslanika. A poslanik Muhammed s.a.v. kaže, ko se okrene od moga sunneta, on ne pripada meni. On, ne pripada meni. Pored toga, Muhammed s.a.v. naredio je brak, a zabranio je celibat. Zabranio je neženstvo, rekavši, nema celibata u islamu. Islam ne poznaje celibat. Čak imam Ahmed, Ahmed ibn Hanbel kaže, neženstvo nikakve veze nema sa islamom. Nema nikakvog uporišta u islamu. I onaj ko te poziva u celibat, on te poziva u nešto mimo, mimo islama. Zatim, kaže poslanik Selem, ko, ko voli ovu moju vjeru, neka se pridržava moga sunneta, a brak je moj sunnet. Brak pa Vezao je u poslaniku u ovom hadisu brak u sunnet direktno. Bravo, dakle to je, to je važno. Dakle, sunnet, ovdje brak simbolizira sunnet, sunnet poslanika sallallahu ovaj hadis Bejheki. U drugom hadisu kaže poslanik selem koji, koji, se god čovjek mlad oženi, njegov šeitan poviče, teško meni spasio svoju vjeru, ovaj se spasi. Zato, zato Islam nas uči da je, da je eh, eh, čovjek spašava pola, vjeri. pola vjeri. A Abdullah Mesud, ashab, kako su ashabi razumijeli, vjeru, kaže da mi od života nije ostalo više od deset dana, ja bi se oženio. Ja bi se oženio. Dakle, ne želim, ne bih volio umrti oženje. Evo profesor, vidimo da su islamski trendovi potpuno suprotni, nažalost da kažem potpuno onome što mi danas živimo, ali e, vidjeli smo dosta razloga zbog čega bi, da kažemo, i primjera zbog čega treba da se krene u brak i jaki preporuka i hadisa Allahov poslanika ali to sam. šta je to što islam, evo na kraju smo emisije imamo još nekih pet minuta, šta je to što islam, da kažem, ukratko cilja e, brakom kao takvim? E, šta je krajnja namjera braka kao takvog? Eh, dobro je ovo, dakle mi smo, na tragu da, da, da kompletiramo ovu, ovu emisiju i predavanje upravo, upravo na takav, da, da sklopimo jedan mozaik, sad dolazimo do, ciljeva braka. Dakle, Allah je eh, propisao brak zbog mnogostrukih ciljeva, kao što su, već smo o dakle, eh, očuvanje i produžetak ljudske vrste, rađanje djece i povećanje stope nataliteta. Zatim, čuvanje morala, čednosti i čestitosti Čuvanje dakle, od razlita i grijeha, kao što je rekao poslanik eh, u hadisu od kojeg prenosi Abdullah Mas'ud, kada je naišao pored skupine mladića. Kako je poslanik koristi svaku priliku da on zna u kakvom je halu ta omladina. I onda je upozorava na to, na taj sun, na taj propis o omladino, o od vas ima mogućnost da se oženi, neka to učini. Jer je to najbolje to je najbolje i najčišće za njegov pogled, za njegov, za njegov polni organ. Ako nije u mogućnosti, neka, neka, post, jer post, post štit. Zatim jačanje društvenih veza, zbližavanje među ljudima, kroz, kroz, tazbinske veze. poslanik nas i to naučio, sallallahu alaihi Kako se jačaju ta, tazbinske veze, odnosno rodbinske veze. Zatim, uspostavljanje prirodne bračne veze utemeljene na međusobnom pomaganju, kako smo kazali, supružnika, razumijevanju, ljubavi, uvažavanju. A što sve skupa donosi? Sigurnost. To je ta sigurnost o kojoj Kur'an govori sigurnost, smirenost i, sreću. zatim odgajanje djece u toplom, u toplom, dakle, tom porodičnom krilu, koje je ispunjeno nježnošću, brigom, i ljubavlju. Muškarac i žena u braku žive potpunim intimnim životom i zajednički kušaju sve slasti i, užitke braka. E, ne samo tjelesni užita, dakle od tjelesnog užitka koji je Allah na taj način samo dozvolio do rađanja djeci koji onda zajedno podižu, zajedno i odgajaju te, e, e, mlade, nove ličnosti, korisne članove društva i tako dalje. Zato je teško naći tako prisne veze prisne veze eh, koji su ispunjene sa toliko intime, pažnje, emocija i ljubavi kao što su to, kao što su veze, između bračnih drugova. E upravo zbog ostvarivanja ovih ciljeva, eh, kroz brak Islam je precizirao prava. Prava, dakle, i obaveze muža i žene eh, i ukoliko supružnici ispoštuju ta prava, i te obaveze, njihov život će biti u znaku harmonije, u znaku sreće, užitka i istinskog zadovoljstva profesor, spomenuli ste, da kažem, na jedan način ste našli i neku, e, neko dugo poglavlje koje ćemo svakako tretirati u ovome serijalu Spomenujuši prava i obaveze. Mislim da smo u ovih 30 minuta koje iza nas e, napravili jedan dobar uvod u naše more ljubavi, islamski brak, serijal u islamskom braku. E, vama hvala na ovim lijepim savjetima. Ja ću iskoristiti za kraj jednom vašom rečenicom koju ste spomenuli da se najljepše uspomene, odnosno da su najljepše uspomene one koje su doživljene udvoje. Poštovani gledavci, evo, danas smo se okoristili o znanja i informacije koja nam je uvaženi profesor Osamed Bušatlić. Nadamo se da ste uživali, da e, ste stekli dovoljno razloga i povoda da i naredni put budete u serijal More ljubavi. E, za ovu emisiju toliko da narodnog gledanja. Esselamu alaikum i ostanite u dobrom raspoloženju.